cubo eliminas viruson el la aero. Pro la cronvirusa pandemio, en multae landoi la publica vivo, kiu cutime ocasos en domoi, casteioi, teatroi, congresseioi, sportai haloi, estas laula ordonoi de la concernai registaroi draste limigita por ebligi almenau minimuman visiton de vendeioi, la homoi devas porti mascoin, kiui protectu ilin contrau infectigio per la cron viruso. Cai nun, pro diversai mutatioi de tiu viruso, tiui statoi de fermitezzo, estas ec ancorau plilongigatai, gis suffice da homoi, estos ricevintai vaccinon, augis la exterai temperaturoi permessos movigi cae restadi extere en libera aero. Protectai mascoi estas genai, cae ili ancaune suffice solvas la problemon. Se oni povus resigni pri ili, char la aero estas filtrata de eventualae infectantoi, tiam eblus de nove malfermi gasteioin, cae restauratioin, por priservi la gastoin en dome. Caien la bona novaggio. Dec oble dec oble dec centimetroin, mesuras la apparato, tiun machin construa entrepreno en supra Austrio disvolvis dum la pasinta duon jaro. Gi contribuu al reducto de la dangero pro la viruso. Cubusan capablas essence minimumigi la riscon de infecto en fermitae spazoi cae posedas pli fortan filtran capaciton ol fofopo tu mascoi. Clarigas la estro de disvendado de la firmao. Baso de la cubo estas plasmo tecnologio. Tiu tecnologio, laula la firmao, eliminas bacterioin, fungosporoin, cae virusoin, en la aero, practice complete. Dum tradiziai sistemoi, al suchas, cae filtras la aeron, la cubo productas mixajon el aero cae atmosfera plasmo, en quiu formigas hidroxilae radicaloi. Sciencistoi nomas tiuin moleculoin labiloi de la atmosfero. La hidroxilae radicaloi estas distonatai en la ciambro, cae purigas la aeron laula representanto della firmao, unu cubo povas senigi de virusoi chambron de quindec quadratai metroi. La cubo estas parte productata ce la sideio della entrepreno, parte ce filia entrepreno. La entrepreno profitas de las pertoi pris rancoi por secigado, cae deponado de por laborai vestagioi, kiui estas purigatai laula sama principo. Non tempe la entreprenu utiligas la cubon por proprai internai celoi. Mitingoi ocasas iam de monatoi sen fofopo du mascoi. Gis fino de aprilo, oni intensas disliveri quin mil apparatoin. Seque la firmao plialtigos la productadon al dec mil gis dec quin mil pezoi en monato. Unu cubo costos mil naucent naudec euroin. Iam oni ricevi suffice da demandoi pri la cubo. Ancau post la cronvirusa pandemio, la tecnologio estos interessa, char existas multae bacterioi cae virusoi, exemple, gripae virusoi. Oni do disponas nun pri nova ilo, por contrau batali minazoin pro diversae infectantoi el la aero. Tio estas bona contribuo por povi reveni al normala vivo, cun realae personae contactoi.